ku kivi aca abaha impanuro abo yahasanze muri rusange eka n'impanuro mbere yahaye n'abarundi cyane cyane abasanzwe bakorera leta kugira bakure amaboko mu mpuzu maze bijukire iterambere hama bakorere abanyagihugu nk'uko yabyemeye igihe yariko abasaba amajwi aho rero umukuru w'igihugu ntiyatinye kuvuga yuko uwo azosanga atariko akora kumbure ibyo yategerezwa gukora bijanye no guteza imbere abanyagihugu azomusezerera atakinya mbe none iyo ngendo umukuru w'igihugu yo gusanga abakozi ku kivi abakoze nabi akabasezerera kumbura abakoze neza nabo akabashimira mubona hari icyo ishobora gufasha mu iterambere ni giki kumbure nabwe muronse kano kanya mwobwira umukuru w'igihugu cyane cyane dufatiye ku bindi bisata biteza imbere igihugu maze ugasanga uno munsi byarazingamye kubera abakozi badakora icyo ni ukwita umurimo bategerezwa gukora naho ne mubona umukuru w'igihugu yo hakorera gute ni giki mubona naho yo yohajya cyangwa muhatubwire kumbure ariko baratwumviriza haba bamuhanura n'abandi bazoce bafatira ko reka rero twinjire mu idonido rya kino kiganiro kumbure dutegabiri abiri sebarundi umukuru w'igihugu varisito ndayishimiye aho yari yishikiye kuko imvune mu ntara ya murambya maze araha impanuro abo yahasanze n'abarundi basanzwe bakorera leta muri rusange kugira bihe ingendo yo gukorera abene burundi bo babashizeho hamakumbura bazokora nabi azobasezera atakinya varisito ndayishimiye ni ukuvuga yuko twarasamaye kandi ubirabye neza simwe mwasamaye kuko mwebwe mwari mwatonze murarima muratera hanyuma habura abaca babereka ingene mu bigenzi bikurike none mwarabonye bavuye hasi murabona ko twungutse turiko turunguka bavuye hasi aha rero indongozi zihabonera icigwa nama ndabivuga iminsi yose yuko indongozi ziri ngaha kugira ngo zibere umuco zibera ubuhinga abarimyi kuko bobo bararindiriye kugwanya ubukene mugabo habuze bamwe twita intwazangabo ubu intwazangabo rero barabonye ingene bimeze size mbwiye umwigisha w'indimo kuri uyu mutumba ndetse no ku mitumba iva ko abafise imirima ngaha ntazogaruka asanga iyi mirima idasa neza bazaba bakuwe muwe murababwira bazaba bakuwe agoronome wo mu izone ngasubira kugaruka asaga muri musa nabi aca bimenya mwebwe murakora n'ubu murabona muri ko murakora habuze rero intwazangabo ubu rero ngira mbanze mbwira intwazangabo mwese mubyumve ubu ngira ntange ko akarora hanye ntazogaruka asanga hasa nabi narateye akamo ndashimira abo muri province murambya mwaciye muva hasi buramatara arabakura hasi murazi indongozi ziraza mwese muva hasi mugabo hariya hakurya y'uruzi nabonye abanebwe nabonye abanebwe barase mu ijambo rimwe baranyanyiye baranyanyiye mu ijambo rimwe none tuvuga iki ko ngaha naje ngahimiriza bakemera bakaza gukora kubera icyo abandi badakora none tubere kuko nibasonza ntibazoza kubiba bajya base gukora bashonje ntibazokwemera gupfa bazovuga ngo pfa umubinyikira ko niko ndabikwiba ikinebwe n'icyo kibi ubu rero ntitubaze tubyumve neza ahantu hari umurima nk'uyu urimo inyungu nk'iyi mu bisanzwe niho haca haba ibiro by'abajejwe uburimyi hano bana kandi karorero sinzi ubugira kabiri atakwezi kurahera buramatari umuyobozi mukuru ajejwe uburimyi ngaha mu burundi mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi arahonyora aha mubwo mukuru w'igihugu haje kabiri mugawe ntarahonyora abamenyesha makuru ntimwabivuze ku maradiyo ntimwabivuze bogenda iwe wose agatafise televiziyo muhira adafise iradiyo ubona arahahonyora nuvuga ntacyo bimutwaye ntacyo bimutwaye mugani murabe nguyu udiretere generale ajejwe iterambere rusange amaze kuza akangahe, ajejwe iterambere rusange mu bushikiragazi bw'intwaro yo hagati iterambere rusange n'umutekano mwumva ari wajejwe uburimyi n'ubworozi mugabo amaze kuza kangahe si waje kubereka ubuhinga bw'ingene bazura uwo muceri uyu rero niwe wamaze kumenya icyo cyo leta nkotsi ntiyasubiye kuryama kuva namubwiye nti wewe urazi ko ujejwe gukora ku buryo umwenegihugu wese ategereza kugira ifaranga ku mupfuko yaciye wenyine ariwe aza kuramba hera tugira duhombe none ugira azoja muri leta cyangwa azoja mu mifuko yanyu mugabo atagiye mu mifuko leta izo ihomvye kuko leta ni mwebwe nyene ni twebwe ntarasibaha ntararyama mbere byaciye muha n'icigwa cazunguruka no mu zindi ntara kuja kuraba ingene umuceri bariko barawufata mugabo murumva yuko ujejwe uburimyi n'ubworozi ari we yarabijejwe ntaraho nyora none mushaka dutera imbere gute dufise abakozi ba leta bameze uko mugabo guhembwa wohirahira ukamuhemba nko ku itariki cumi na zitanu aca guhumura bene gihugu ngo bagire yegere yegere none ahembwa yakoze iki yakoze iki nagatera soni nagira nsure nkebure abakozi ba leta aha twahagurutse uwuzi ko ari umukozi wa leta tuzoja kuraba ibyagejeje tugasanga bimeze nabi abize ababagoronome bagiye he batavuye hasi rero ubu natwe abenegihugu tuzobiyamiriza tuvyikorera tuzovyikorera kuko ubu nabonye hariho abarimyi basigaye bazi ubwenge kurusha bize kaminuza mu burimyi n'ubworozi tuzokwikoranira twebwe twigire ariko rero nagira ndabatera intege nimugire ubwo turacyari ku ntango y'iterambere turi ku muvuduko ubu turi ko turatse urufunguzo dushusha imoteri muga rero ngo ubuza gushabura tagata dutanguye twicaye tuzoheza twicaye twaracerewe umwanya munini twishinga gucanamwo turaba amagume mbe murazi ibyo binebwe niko ndavuga usanga aribo ba mbere bagwanira ibiti nibo bambere bavuga ngo nta kibanza ngo ko tudasangiye umugambwe ko tudasangiye ibi nibo bambere badutera amagume ibinebwe nibyo bitera ingorane none rero twarataye umwanya ubu rero duhaguruke duhaguruke hariya haruguru narabonye hari urugomero rwiza cyane ubu tuvuge ko ari bikeyi tuzokwimbura muri uwo mwonga mugabo muki tube tuyitegura muramaze kubona abakinnyi bitegurira ihiganwa ingene bigenda aha dufate ko umuceri turiho turarima ubu turi ko turagira umwimenyerezo kugira ngo ikirize rishike twashushe twashushe hamwe tubyuka saa kumi y'ijoro tugataha saa moya y'ijoro tutarushe eh, tube turishusha twimenyereze ubu mugabo ndabwire umuvuduko mbona turi turiko mu myaka itanu tuzokwira abatwibura sibyo murabye umuvuduko mwabonye ibigori ingene byimbutse umwaka nimwiyumvire ibyo umwaka uza nabyo nagira nshime kuko turafise abagenzi mukirima ntimwari muzi yuko muzoronka ifumbire kugira ngo twimenyereze turi mu mwimenyerezo ijya fumbire bayibafashishije kugira ngo babafashe umwimenyerezo muga mu minsi iza kubera tuba tuzi icyo tuzokwimbura tuzaba dufise uburenganzira bwo gusaba n'ideni dusabe ideni tugure umwavu w'ikizungu duce tugura imbuto zirobanuye kuko turazi ko tuzokunguka tugashora tugaca turiha eh, mu minsi iza ntihagire uwiyumvira ngo tuzokwama turonka ifumbire ya gusa leta gusa izozera bagabaniriza kiriya giciro kurya nyene mugabo twige nukumenya yuko dushobora gufata ideni bakadukopesha ifumbire n'imbuto irobanuye twimbuye tugaca dushora umusesekara tukishura wa mukopo tukongera tugaca turonka n'ayandi mafaranga dufasha kuko tuzaba twateye imbuto irobanuye tuzaba twashyizemo ifumbire umwimbu uzoca uduga uduze duce turonka rero umusesekara duheze twishyure umukopo twongere natwe twiteze imbere mwabonye yuko rero leta nayo yaciye iti reka nanjye nikore aho nshyika ku bagenzi hehe ikibazanira ifumbire mwibaza ko irya fumbire yo kugwa ngahe ijya fumbire ni miliyoni mirongo itandatu na zitatu muga mwumvise amahera muzokuramo ararenga miliyoni amajana atanu murumva miliyoni mirongo itandatu na zitatu mugaca musanga twahomvye miliyoni amajana atanu kubera izo none ntimwumva ko twari gufata n'umukopo tukazowuriha dushoye umuceri ivyo nimuze muravyumva uko nyene ntituzokwa iminsi yose turonka abadufasha ariko murabona ko ubu kugira ngo twatse ya modoka neza igenda imoteri ikore neza yuko twese tuza turatsa tuza turadomeka tudomeka kugira tuze dushike muci twese dusigaye turi ku kivi w'ukuri ntiyirirwa yicaye muherekeje no gutega abiri umukuru w'igihugu Evariste ndayishimiye aho mwumvise yuko yariko aha impanuro cyane cyane abarinzi n'abakozi ba leta muri rusange aranavuga yuko atakinya abo bamugambarariye nk'uko yabivuze ati abo yatumye gukora ntibakore bazoba bankiye umukuru w'igihugu bazoba bagambariye umukuru w'igihugu nawe nta kinya azogira mu kubasezerera mbere binashobotse akazobasezerera ku kivi dutire mbe uno munsi iyo ngendo y'umukuru w'igihugu yo gusanga abakozi ba leta canke abandi batandukanye kuko mwumvise ko regende abarimyi iyo ngendo mubona hari ico ishobora gufasha kugira abakozi ba leta muri rusangi nabo bakozi basanzwe bakora ibijyanye n'iterambere kugira bikubite agashi kuko mwumvise yuko atari uko bamugambarariye n'ukuri azobakura mbe n'igiki mubona cyangwa na hahe ahandi hantu mubona mu gisata icyo cyo cyose cyo mu gihugu cyo mu gihugu umukuru w'igihugu yokorera ko kugira iterambere riboneke mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu n'indwi kuri izo nimero mbere murashobora no kudutora kuri call watsapu jya kuri bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu ni nimero zo mu biro nazo mushobora kudutora ko mutanguje akamenyetso ko guteranya hama amajana abiri na mirongo itanu eh, nshimira cyane cyane nyakubahwa umukuru w'igihugu umwete afise mhm. umwete afise cyane cyane mu mvugo bakunda gukoresha zose ibyo avuga byoja mu ngiro mhm. hamwe ibyo avuga yo bishyira jewe jewe sinakubesha hari igihe nica nkiyumvira ni nyakubahwa umukuru w'igihugu ibintu ariko aravuga ikimubuza kubishyira mu ngiro ni igiki mhm. ikimubuza kubishyira mu ngiro ni igiki kuko ubu ubundi mu myaka ibiri nta n'igihugu na kimwe cyo muri afurika cyasubira kutubona iyo twaciye burundi tugira imana imvura iragwa izuba riraka dufite sezo zitatu nta n'uwo kubona igihugu cy'urundi bare umuntu avuga ngo ararara gameda irateye isura ariko placide ngira ngo murabona yuko mu ngendo amazemo iminsi yuko asigaye mbere anafatira ingingo abakozi bamwe bamwe akabakura ku kivi kuko batari ku murongo nk'uko wene yabishikirije kuko mubise yuko ibyemerera abanyagihugu yabemere ko azobikorana nabo yagenye kugira bamufashe mu iterambere Mugati mu gihe batari kumwe ati nta kinya azobasezerera tuvuge ku rwanda ni intumbero y'umukuru w'igihugu mhm. yari afise irumvikana neza cyane intumbero y'umukuru w'igihugu nta uko avuga hamwe byoja mu ngiro Burundi mu myaka itatu ntawe ushobora kutubona nayikubwiye mu karere mbe wibaza yuko ari iki cyo eh, bitajya mu ngiro kumenya ngo urafise amazinda leta yahaye imitahe bambe yahaye ibyo bageraye ntibabigere nabakure igihugu cy'u Burundi bihareke kwirirwa badusaba ifashanyo dusaba ifashanyo ariko warabonye igihugu vrema je birasiga ubwenge igihugu cy'u Burundi turuha tukarutwa na Djibouti tukarutwa na Niger ifise ndetse zikorwa n'ibihugu bifise dufise inzu zitatu z'ukurima tutari bimuga oya mhm. urumva ugire ko ugire ko unatera akamo kumbure nawe uno musa akanya ni gwawe ugire ko unatera akamo bene abo bakozi wumva mu bisata bitandukanye batashobora gukora kumbure ibyari bikwiye gukorwa kugira igihugu gitere imbere buzu yajya mu burimyi ndabiba kubwiza ibyo ni ubushakashatsi bwanje kandi ndabikubwiza ukuri atani imvangire ushaka zogira ikiganiro gikwiye n'abahinga bahari bazi bo muri misetu ndabiba gusigurira mwe muravuga ngo fpr mukavuga ngo sabotage ekonomike mukavuga iki sabotage ekonomike umuzungu ntazogaruka kuza kudukubita ubuhirire ntazogaruka kuza kudukubita uyu mugambi umugambi uyu inka inka ziri biramuhira Mm. ndabibabwira ndabibabwira ndabibabwira tutomorera ndababwira ukuri uburundi gisenka gisisenka igihugu cy'uburundi kizoba kibaye cyanyuma ku isi gikenye ndabibabwira ifumbire ubwa mbere ntitwagira ndabibasobanure ifumbire ntitwagira ifumbire ntitwagira ikwiye ishinge ishinge ryarikorera hano ku musozi ku misozi mm-hmm. mm-hmm. inshinge nigeze kubivuga sinzi igana twari ko nawe wowe sinzi ko yari wowe ngaha ishinga aho kugira dutere ishinga abarundi turakunda kunaruka aho kugira dutere ishinga ishinga ishinga urarizi irya ryo ku musozi ndabibona ariko bice bivana n'ibihugu hari ibihugu usanga biri mu biyaya ibihugu biri mu misozi erekana politike z'uburimyi na zone usanga zifise politike ya zifise ukuntu zitegeza gutunganywa plaside uko borimye mu bushinwa nuko uno munsi biriko birahinduka uko borimye umuceri mu bushinwa siko ino urimwa ino urazi kurimwa mu biyaya kumbure n'ubuhinga buzokwigwa barabikora mu misozi utobaho politike eh, z'uburimyi na zone usanga zitandukanye muri iza bicu n'igikorwa kigoye gutora ingene babakoresha ingene babakoresha ni igikorwa kigoye gutora ndayikubwira urumva ndakubwiza ukuri tuzokwama turi ko turatugeragereza kubona nk'ibya korona virusi ukurutanye ibyo bakeneye bagahora baza babijyana nko muri izabu izabu nayo ngo izanye iterambere tuca bagerageza bica bipfa tuzoca dusubira inyuma mu burimyi mu biterwa bitandukanye bya hano mu gihugu yaba ibihari ubu ibyagiye biratose karakumburigenda bira biraherengetera cyangwa bigenda nkuko wavuze akarore k'amateke mugabo warumvise ko amateke yagarutse reka tuze turondere uwundi mwanya w'ikiganiro kumbure cy'uburinzi n'ubworozi duhamagare n'umuhinga haba muri izabu canka handi ariko uno musi twari ko tugaruka kuri bino bisata by'iterambere eh, umukuru w'igihugu ariko arahagarara akavuga ati nicyo gituma n'imana yarareka uburundi yaburemye ukunye ibyo bihugu nabwo bari kurambarira igihugu cyose imana ifise ya yakiremanye rero tuteza kubanza gusubirana ivyo imana yabanje kuduha ivuga dusubire inyuma uzobaza ubushinwa kugira butere imbere medali twabanje gusubira inyuma imyaka ijana mirongo itanu sazenganta none ubu bugeze he pameme tranta bwariyo bugeze ndabikwemereye plaside nakwemereye yuko kumbure eh? nakwemereye yuko tuzorondera uh, umuhinga uh, muri za kandi urazi ko kenshi nemeye ikintu ndagishitsa reka tubananye turondera hama tuze tumuhamagare kumbure twigishanye turabe koko icyo kugwa kugira uburinyi butera imbere ariko ko atari cyo twahagaze kuno munsi reka muri aya masegonda mirongo itatu usigaje uh, kumbure usezere n'akajambo ka nyuma murakoze nagomba rero ngira icyo nterera muri icyo kiganiro muri ko muraremesha kuri uno munsi mhm. mbere ya byose nagomba nshimire bimwe bivuye ku mutima eh, umwuba wa mukuru w'igihugu cyacu Major jenera majoro evariste ndayishimiye mhm. ku ntumbero ariko araha ku ku murongo ariko araha iterambere ry'igihugu n'ikibanza ariko araha igisata cy'uburimyi n'ubworozi tukaba tumukeje tumuteye n'intege mhm. yego icyo rero nagomba kuvuga ni uko ah, sinzi bije ijya muri icyo gisata cy'uburimyi n'ubworozi uko yoba ingana mhm. ariko icya mbere ntusaba ni uko iyo bije iyo kongererezwa mhm. hanyuma n'abarimyi bakongerereza bakongererezwa mbere akanatandukira n'ayandi mashyirahamwe n'ibindi bisata leta ibigo byegukira leta mhm. aho ndiko ndavuga amabanki yegukira leta mhm. izo za otarako n'ibindi n'ibindi mhm. kugira ngo abakorera muri ivyo bisata abatwara ivyo bisata bakure amaboko mu mpuzu batonde ku kazi ku masaha bahembegwa mhm. bakore bakore bakore batunganirize ababitura abaziganya mu mabanki wabo ababitura bafite ibibazo bitandukanye babatunganirize iyo niyo ngendo umukuru w'igihugu yafashe turamuteye intege kandi tumuri inyuma twese na twebwe abarundi bari hanze mhm. ni ukuvuga kuri uwo kuri uwo muvuduko uburundi nta nkeka tuzutera imbere uburundi umurundi wese umuco arahari hanyuma akadoda mhm. jewe intererano yanje yiyo nkaba ndangije ndabashimira kuri aka kabaye mhm. nshimira na ku nshuro yindi umukuru w'igihugu n'indongozi zose z'uburundi mhm. tubari inyuma nibakomere turashigikiye ingendo bariko hanyuma bagume bongereza akariro nyabuna n'ibindi bisata byose babishikemo indongozi zikura amaboko mu muzu nange ko Burundi buzotera imbere n'amahoro muratwumva mhm. madamu ela emeline sangwa ikaze nawe muri karadiridimba eh, murakoze cyane mhm. eh, nibaze ko umwatanguranye natwe ikiganiro akanya nigwawe nawe sangwa ikaze muri karadiridimba kuri uno munsi murakoze cyane mhm. mwoduga ku Ah, ntimwari ku murongo uno munsi turi turagaruka ku mwumvise yuko umukuru w'igihugu nk'uko twari twatangiye mu ntango yagendeye abarimyi twatangiye tuvuga yuko abarundi barenga ibice mirongo icyenda ku ijana babayeho ku bw'uburimyi n'ubworozi hama turagaruka duti umukuru w'igihugu yarishikiyeho aravuga ati oh, arasezerera kumure abari bahari aranemera yuko abo bari bakwiye kumufasha batariko baramukorera neza bamugabiye nk'uko yabivuze kandi yuko agiye kubakura duti none iyo ngendo y'umukuru w'igihugu yo gusanga abakozi ku kivi abakoze nabi bakabasezerera mubona hari icyo ishobora gufasha ku iterambere n'ikihe kindi gisata mubona mwubwira umukuru w'igihugu yokorera ko kugira koko umukuru nyakubahwa umukuru w'igihugu n'ubundi nakomeze ahubwo akurikirane aho bakorana Mm. Ah, nabo bamubera ijisho kugira ngo ingendo zimwe zimwe zihere abantu bahaguruke baje ku kintu umuntu wese arafise ingufu ateza gutanga mm-hmm. rero nibaza yuko aho abarundi twakabereye ni ukuri harageze yuko umuntu wese azana itafari afise kugira ngo twubake iterambere turafise ubumenyi Eh, turafise amashuri turafise mbese ubuzobere mu buzima mhm. tujye rero kumenyera ubuzima bwo kwama mu bukene ahubwo twame turondera uburyo dushobora kurahura n'ubwenge ikindi ntusaba nyine icyubahiro mhm. ah, ni uko natwe mu gisata cya diaspora abarundi baba hanze hari abarundi baba hanze ah, hariho n'abarundi bafise barose izindi kabira bafise ubundi bwene gihugu ariho twataye uruzogi n'abarundi bafise ubundi bwene gihugu nka jewe ndi umunyamerika kazi mhm. ariko ndarajishwi ndarajwishinga nuko igihugu navuyemo cyutera imbere kikagira izina mu makungu mhm. rero nosaba nyene icubahiro yuko twebwe muri diaspora ndabona ariko aragendera ibyo bisata bindi natwe azotugendere ega nako turakeneye ihinduka muri diaspora kuko urabye nk'imyaka myinshi tumaze ah, abantu abarundi bari hanze n'abo twagiye turonka kandi kabira hari igihe bitugora kugira ngo dushobore guterera igihugu na cyane cyane kubera usanga tudafise amakuru amwe ugasanga tutagira umuntu twerekeza igisata twotereramo icyo ari cyo urasanga abarundi turi hanze cyangwa se abataye uruzogi mu Burundi aho twaba twararonse ubwenegihugu bw'ahandi usanga umwe wese agenda akora akantu kiwe ntidukore ikintu kandi mhm. azaratubwira natwe aho tuba tutagenda neza akavuga ati namwebwe nashaka ko mukora iki naco mwakoze gana ko usanga harimo abakora nabi ngira mhm. harimo abatadushikira aho twateza gushika cyane ngo batubwire ibyo dukeneye kugira ngo rero duhaguruke ah, tuzi icyo tugiye gukora mhm. hanyuma ikindi nashaka kuvuga nye nashaka yuko mwogarukira umukenyezi murazi yuko mu gihugu cy'u umukenyezi yagiye asigara inyuma erega burya abakenyezi barafise ubushobozi budasanzwe benshi batanamenya twagiye rero twibagira bigatuma twama mu ihumbi tuja mu iterambere ridashika kuko ingufu z'umukenyezi zagiye zigabanywa ugasanga umukenyezi ngo ni uwo gusasa n'uwo kurima n'uwo kurera abana ariko nyine ndazi barabizi yuko ubu mbere byaranahindutse no kuri mbanje no gushima kuko harimo benshi bashize muri leta mu gisu soda mu gipolisi mu mashyirahamwe anyuranye ni ukuri turabikenguruka ariko baturabira urwego umukenyezi yongererezwa ingufu umukenyezi akingigwe mu gateka kabo kuko turabona ko benshi bahohoterwa umukenyezi yovyoye agatwe ugasanga biracagorana hariho bya bindi bya kera bakaba ari ko rero umukenyezi baduhereza ikibanza n'abakenyezi bo mu mahanga ah, namenyesha ko abakenyezi bo mu mahanga ni ukuri twahagurutse abakenyezi bazikenyeye ari abakiri abarundi ari n'abamaze kuronka akabira k'ahandi ni ukuri twahagurutse tugira dushaka icyo tugomba guterera turakeneye rero ko bazoduha bakatwereka umigambi ati bakenyezi mukora iki mwokingirwa gutya ategure ingendo hama ahure n'abarundi basanzwe baba muri ico gihugu bahanana ivyumviro kumbure mu iterambere n'ibindi nivyo muri rusange muvuga munasaba ego cyane n'ibyo tuvuga bakaturungikira n'abandi bantu bakaturungikira inyigisho zidukundisha igihugu abantu benshi tuba hanze rega igihugu ntitugigikunda benshi ntitunakimenya turaba utuntu duca ku ma interinete ku ma mediya ariko inkuru y'imvaho kenshi ntabwo tuyimenya murakoze cyane ubwo murakomeye namwe nk'iyo turashima imana camuduga ku ijambo rero ribaze ko mwatanguranye natwe ego cyane twatanguranye namwe njyewe nanjye mbanje gushima nkenguruka cyane nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mhm. ah, general ndashimiye evariste mhm. ku kigoro ni ukuvuga ku migambi mishasha yatanguranye ah, mhm. muri uno mwaka mushasha w'ibihumbi na mirongo ibiri na rimwe ni ukuri ni ikintu novuga yuko ari gishasha mu burundi kwishyikira ku kivi hanyuma ukaraba ingene abakozi bakora ah, hamwe n'ibyo rero hariho benshi mu batanguye kuvuga bagiye bashima ingene abigenza nanjye ubwanjye ndibaza yuko icyo kintu ari ikintu cyiza cyane gishobora gukangurira abantu abanyagihugu yaba abakozi bo mu biro mm. ni uko yatanguriye kumbure mu barimyi n'aborozi ni byiza rero yuko yoza aragera no mu bisata byose by'igihugu cy'u Burundi kugira ngo akangurire abakozi bakore bafite umwete jacqueline um, uno munsi hariho ibisata mwodoma k'urutoke kugira ibe ariyo ntango atangurira ko kumbure namwe mubona muti aha n'aha hakorera ko iterambere ryoboneka kandi rikajyana uburundi ku iterambere Eh, urabona njyewe ndavuga cyane cyane reka ntangure kubisata reka mbere kuri bajya abakozi bo mu biro reka mu bisata bitandukanye iyo umuntu atembereye cyangwa agiye gusaba ubufasha mu biro runaka niho umuntu abibonera ugasanga nk'umukozi abafashe nk'umwanya afise abantu bari ku murongo bamurindiriye ariko ukabona ariko afashe umwanya ari kuri telefone nk'akarorero mhm. ibyo uwo mwanya wafashe wo kuri telefone umwanya uri kuragenda kandi ibikorwa biba biriko birapfa biba biriko birapfa muri leta kuko urabona ufashe umwanya sinzi amasaha um, abakore iyo ngiyo ingana ngana ariko ugasanga neza na neza mu masaha kumbure nk'umunani cyangwa icyenda yakozemo nk'amasaha nk'ane cyangwa atatu urumva ry'amasaha atatu yandi ubuca usanga hapfuye ibintu byinshi kandi ubutunzi bw'igihugu niho bugenda budindira budindira budindira kuko ndiko mhm. ndaraba ngaha twebwe duherereye utonda ku kazi utonde ku kazi nta muntu ucerewe iminsi ni ukuvuga ugacererwa iminota itanu mhm. ucerewe iminota itanu uraza amahirwe uba utakaje ingana ngana ubutageje amahera menshi urumva n'igihugu ubwihombeje ibyo rero nashaka mwerere ko yuko umukuru w'igihugu yoza aragendera cyane cyane ibisata by'abantu bafasha abandi kuko usanga hari ibintu byinshi byadindiye kandi bikadindira kubera yuko abantu babifata minenegwa ku gutunganiza abandi ugasanga nibo bariko barisha akazi muri rusange Mhm. Madame Jacqueline eh, murakoze cyane kumbure eh, twizere yuko aba bahanuzi b'umukuru w'igihugu cyangwa umukuru w'igihugu eh, nyezina ariko arategabira kino kiganiro hamejo azogendera cyane cyane kuri ibyo umushikirije kugira arabe yuko n'ibyo bisata bimwe bimwe bya leta bisanzwe bidakora uko byategezwa gukora ibikorwa babajejwe nabona basezerere kuko nta kibuza n'umukuru w'igihugu kandi ko yavuze yuko azobandanya n'iterambere muri ngaho turi ngaho kugira tumufashe igihugu gitera imbere siko ego cyane ikindi kandi nagira mvuge ni murangiza era hejeje kuvuga mu mpakanya gatonya icyo madamu era mhm, mhm. eh, ahejeje kuvuga madamu era turi kumwe ngaha muri amerika nubwo tutabana mu bisagara bimwe mu ntara zimwe mugabo turi kumwe mu ishyirahamwe rimwe y'abakenyezi tudasanzwe arongoye ego icyo kintu um, icyo kintu yavuze ku bijyanye no guha agaciro umukenyezi nacyo kirakunze kirashowe ni ah, ukuvuga cohabwa agaciro cyane umukenyezi mu burundi ahabwe agaciro ahabwe e, imyanya bahabwe imyanya ibereye mu bisate bitandukanye by'igihugu cy'u Burundi kuko ah, nk'uko bimaze kugaragara muri azi neza y'uko umukenyezi kumbure mu myaka yaheze ah, a Tarrabga e, e atahabwa agaciro kamwe n'umugabo umugabo kuri uno mwanya turiko turavuga ndashima yuko ibintu byagiye bihinduka mu bihugu bitandukanye harimo n'igihugu cy'u Burundi ahubwo nyabona n'ukongerereza agaciro k'umukenyezi kuko ariwe nkingi y'iterambere murakoze murakoze cyane madame Jacqueline ni na hano mbere duciye tunarangiriza kino kiganiro